Gospodar ti je kazao u svojoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na njegove blagodati što se ponovo okupio na ovom istom Ubareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima isti. Znali smo da ćemo raz govoriti drugo Allahove wa tala ime, a to je ime El I prošli put smo govorili da ova imena koja sada dolaze, to su imena snage, moći, ponosa da običan rob stvorenje shvati i razumije koliki je njegov gospodar. Prije smo ukazivali na imena, jel, uluhijeta, rububijeta, da mu Allah te barek motri vidi, da mu ništa nije skriveno. I to isto ukazuje na Allahu subhanahu wa veliku moć. Međutim, ovo ukazuje na Allahu subhanahu wa snagu, njegov kudret i moć. Ovo ime El Džabar u jeziku označava i snagu da je, znači, kada se opisuje čovjek da je snažan, jak, velik, ogroman, to su jeziku ima, ima značenje. Ezuhri Rahimovullah je kazao, El Džabar znači nešto veliko, nešto visoko, što ruke ne mogu dohvatiti, što je iznad ruku. Koliko god da pokušaš, dohvati ne možeš to uhvatiti, niti tači. Znači nešto što je veliko ogromni sok. Zato su Arapi kazali za palmu, za palmu da je ona znači nahletu džebaretun. Palma koja je izrazito visoka, znači izrazito visoka i isto tako debela. Znači kao stavo da joj je debelo, a ona je izrazito visoka. Tako su opisivali, znači ovo su pozitivni opisi palme koliko je cijenjena kod njih. Zatim eh, Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Musa'u alihi salam i njegovim sedbenicima kad su došli jel, pred onaj grad da uđu, nisu htjeli ući. Zašto? Pa kažu, paru ja Musa inne fiha kaumen džabbarin. O Musa, zaista tu živi narod koji je snažan, džabbarin, ja. Nisu i straha smjeli. Zašto su kasnije posle kazali, idi ti tvoj gospodar pa se borite, mi ćemo ovdje ostati. Obuzeo je strah. A vidjet ćemo iz ovih imena, El Aziz, El Džabar, El Mutekepir, dolijeva u srce vjernika snagu da je njegov gospodar moćan, a kada je gospodar moćan, velik, snažan, na tvojoj strani, posle toga nema više straha u tvojom srcu od neprijatelja ili bilo koga ko ti želi nanijeti bilo kakvo zlo. To mumin osjeća, zato je mumin opisan onom snažan je bolji od onog slabijeg, jer imam nevi kaže prvi juriša, ga se ne To kad se poveže, zato smo kazali, sva ova imena su povezane jedna s drugim u značenjima. Kada shvatiš jedno, pomogne da shvatiš drugo, a drugo ti pomogne da shvatiš ono prvo koje, koje si radio i koje si pokušao znači, naučiti i shvatiti značenje. Zatim Allah Đelešanu kada prenosi govori Isa alihi salam kada je progovorio o koljevci. Šta je kazao? وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا Ja ću biti dobar prema svojoj majici i nikako neću biti nasilnik, džabar, ovdje znači spominje džabaren šafija, neću biti nasilnik niti nesretan. Kako? Zato što ako se bude pridržavao, a on se pridržavao i to je obećao, Allah subhanahu wa ta'ala ga je nadahnuo da to kaže, da će biti takav dobar prema svojoj majici, ti je dobročinstvo i neće poslije toga niti zažaliti, neće biti nesretan, neće biti nasilnik u čemu, u kršenju Allahovi te bareke naredbi, kako je gospodar mu naredio da to radi, on će to raditi, izvršavati, da isto tako neće biti nasilnik kada je u pitanju pravo njegove majke, nego će je cijeniti i poštovati onako kako gospodar svjetova to traži, traži od njega. Što vidimo znači da ovdje ima značenje čovjeka koji se osili da je silnik. Zatim se za čovjeka koji se uzoholi, isto tako u arapskom kaže teđeber ređu, bere znači od ovoga, bere ređulu, uzoholio se, osilio se, pomislio da je nema niko jači, niko jači od njega. I ovo su sve značenja, značenja u jeziku. Ovo Allahu te bareke ime se spominje samo jedan put u Kur'anu. Poput imena kojeg? Koje smo do sad ime kazali da se spominje jedan put? Salam. Još? El Kudus smo kazali. I to sve u ajetu sure Haš 23. ajet. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddusu salamu al-mu'minu al-muhayminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Mutakabbir je sljedeći inša Znači on, Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar koji je zaslužan da se obožava pored koje drugog istinskog Boga nema i onda se opisuje ovim imenima. U ovom ajetu je spomenuto deset i lijepih imena. Što znači, ko nauči ovaj ajet, reći je naučio deset i lijepih imena. Mi večeras radimo deveto ime. Još jedno je ostalo i u smo deset imena. Što znači da je ostalo koliko još? Da naučimo 99, a naučili smo, znači mašala puno. E, znači ovdje Allah subhanahu wa ta'ala na ovom jedinom mjestu spominje, spominje ime El Džabar. Značenje kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Taberi, rahimahullah, kaže El Džabar je onaj koji upravlja ili popravlja stanje svojih robova upućujući na stvari koje vode svakom hajru. To je El Džabar. Jedno značenje, znači oni koji su pokušali da dokuće značenja učenika. Zatim Katade Rahimahullah je kazao Džebar je onaj koji je primorao svoja stvorenja na ono što on hoće od svojih naredbi. I ovdje ćemo imati jednu meselu večera sa je jedno šedijesko pitanje, to da li su ljudi primorani da budu takvi kakvi jesu. Da li je Allah Đelešanu primorao ove ljude da je neko dobar, neko loš, neko čini dobro, neko čini loše? Jer vidite od značenja onaj koji je primorao svoje robove, jel, koristi se primorao. Zatim Al-Hatabi Rahimullah je kazao Al-Džabari onaj koji je primorao stvorenja na ono što on subhanahu wa ta'ala hoće od svojih naredbi i zabrana. Zato se kaže u jeziku primorao ga je vladar da da hiljadu jel, zlatnika, dirhima, dinara, znači država kad, te, kad ti naredi obavezan se daš, primorate na nešto. Tako i ovdje kažu na propise i zabrane da je gospodar svjetova primorao svoje, svoje robove. Kurtubi, znači vam Kurtube, Zuđađi, Bejheki, su zabilježili sljedeće značenje, a to je da džebar je onaj koji je visoko iznad stvorenja, el ali. Znači da ima značenje el ali, koji je visoko iznad, iznad stvorenja. Imam Ševkani, rahimahullah, je kazao Allah silni, el džebar, moćni, snažni, je vlasnik svake sile, moći i vlasti džeberut, tako se kaže na arapskom, jer su Arapi, kaže, zvali svoje kraljeve džabar. Kad se opisuju kraljevi, znači kralj posjeduje moć, snagu, određenu, ono koliko Allah te bare kao je tala dao. Nazivali su kraljeve, znači ovim imenom El Džabar. Esadi Rahimahullah je kazao El Džabar je onaj koji je visoko uzdignut el ali koji ima značenje el kahar koji se pokorava, koji svim stvarima upravlja. To je kazao Sadi Rahimahullah. Razi pokušao je da spoji sve navedene definicije koji su kazali, pa kaže nekoliko značenja. Prvo značenje, znači Razi spominje, da je El eh, Džabar u značenju onaj koji je visoko uzdignut iznad, iznad stvorenja. Drugo, da je on taj koji popravlja stvorenja, pa kaže liječi oboljele ili polomljene kosti, su Ko daje, ko čini da će da kosti zarastaju? Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, koliko ljudi to pripisuje gospodaru svjetova ili pripisuje medicini, doktorima ili ovoj savremenoj tehnici. Zatim kaže, onaj koji popravlja stanje siromašni, odnosno siromašne čini bogatim. El džabar. I treće značenje, onaj koji sve savladava. Onaj koji radi ono što on subhanahu wa ta'ala hoće. Znači ništa nema da izlazi iz njegove volje i njegove želje. Radi i čini samo što on subhanahu wa ta'ala hoće, a u isto vrijeme dešavaju se stvari samo što gospodar svjetova hoće. I to su je mesele o kome ćemo mi poslije, poslije govoriti ako bude. Zato je kazao za poslanika sallallahu alihi wasallame وَمَا أَنْتَ عَلِيهِمْ بِجَبَّارِ Ti ni u kom slučaju i ne možeš utjerati niti natjerati da čini da budu vjernici. Znači, poslanik sallallahu koji je bio najodobranije stvorenje, najdobraniji poslanik kod gospodara svjetova, nije posjedovao to da nekoga natjera da nešto učini. jer gospodar je taj koji radi i čini što on hoće. Ne što mi hoćemo, što mi želimo, što mislimo da možemo. Nikada. Vama ilal belag. Allah te barek ve tala kaže za poslanika, na tebi ništa drugo nije nego da dostaviš. Zato su mi ti koji dostavljamo, pojašnjavamo, a Allah te barek ve tala upućuje koga on hoće i daje hidajet kome on hoće. Tako da smo mi, alhamdulillah, njegovom voljom i njegovom željom upućeni na ovaj pravi put koji je jedini pravi put i kod Allaha te barek vetala priznat. Tako da učinjaci zaključuju da ovo prvo znači da je on subhanahu wa ta'ala visoko iznad stvorenja, da su to sifati ili da je to sifat svojstvo Allaha te barek njegovog zlata bića, da je on svojim bićem uzdignut visoko iznad stvorenja. A ovo drugo da on popravlja stanja stanja svojih robova, se brine o njima, da su to svojstva Allahovog, Allahovi radnji i odredbi. Znači Allahovi radnji i odredbi. Na ovo upućuje i hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, odnosno one prilike kada se je popeo na mimber kako prenosi Ibn Omer radijalanu, a prošli put smo citirali taj hadis, gdje kaže da je proučio poslanik sallallahu alihi wasallam na mimberu ajet وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ Proučio je taj kuranski ajet poslanik sallallahu alihi wasallam, a zatim počeo pomirati svojom rukom. Pa kaže u ajetu, gospodar svjetova, oni nisu, ma kadaru Allah haka kadri. I danas većina ljudi Allah nije naučila niti spoznala kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Oni, kaže, ne veličaju, nisu spoznali gospodara onako kako njemu subhane wa ta'ala dolikuje. Ukazuje na moć, veličinu, snagu. Samo takav je zaslužno se obožava. A on će subhane wa ta'ala šta? Zemlju kompletnu i sve što je na njoj držati u svojoj šaci na sunnjem danu. A nebesa će smotati svojom desnicom. I zatim kaže Subhanahu wa ta'ala neka je uzvišen takav gospodar amma yushrikun od svega onoga što mu pripisuju i čime ga znači od manjkavosti opisuju. Koliko je uzvišen. Pa kaže poslanik sallahu alijih veseleme kada je počeo pokazivati svojom rukom, znači da okreće i pokreće svoju ruku, kaže gospodar svjetova sebe veliča. Allah akbar. Ovim ajetom gospodar svjetova sebe veliča. Pa kaže enel džabar, ja sam sve moguć. Taj silni, snažni, jaki o kojem govorimo večeras. Enel mutekebir, ja sam gordi. Enel melik, ja sam istinski vladar. Tog dana neće biti drugi vladar, to smo govorili. Zatim kaže enel aziz, ja sam silni. na kraju govori, kaže enel eh, kerim, ja sam plemenit. Opisuje se gospodar, znači, u tom trenutku, pa kaže, ashabi, u tom trenutku se zatresao arš, da su, odnosno prijestol poslanika sallahu alaihi sallam, na čemu je bio mimber, da smo, kaže, pomislili da će biti protjeran u zemlju zajedno s njim. Koliko se je zatreslo. To značenja su snažna, velika, ali smo mi, takvi da ne možemo da shvatimo, nego pokušavamo na neki način da malo, malo, znači, dokućimo od tog značenja kada gospodar kaže Anel Džebar. A znam se da sudje dan kada gospodar bude to govorio. U drugom hadisu, koji isto tako vjerodosan, Ibn Omer isto spominje da će gospodar svjetova na sudnjem danu uzijeti i nebesa i zemlju u ruku, a zatim će kazati Enel Džabar, ja sam sve moguć, Enel ja sam taj koji istinsku vlast posjedi ovoga današnjeg dana i zatim će kazati Ejnel džabarun, Ejnel mutekebirun. A gdje su oni silni cvrdnjavku što se silni i pokazivali ljudima da su silni, snažni, jaki? Ejnel mutekebirun. Gdje su okolnici koji su hotili zemlju, misle da su oni jedini? Jel? Najveći, najjači, najsnažniji. Tada kada će gospodar to kazati? Kada bude spotao nebesa i zemlju, a prije toga će se punti u rob, pomrijeće stavnici iz zemlje i stavnici nebesa. Niko neće ostati. Ko će odgovoriti gospodaru svjetova na ove riječi? Na ovaj upit. On subhanahu wa ta'a, odgovorit sam sebi. Lillahi wahidil qahar. Danas vas pripada jedino Allahu koji je l qahar, koji se pokorava. Ima neko da se može oduprijeti njegovim naredbama, njegovoj odredbi? Nema sve usmrtio. Što znači da je on džebar koji je sve ljude podčinio, primorao naš na tu smrt, malo da se može odupriti njegovoj volji, njegovoj želji, nikom. Da li neko može kazati ja ne želim tog dana tu da bude na tom mjestu, ne želim da nestanem, želim da ostanem. Ima neko da može svojom snagom i moći, makoliko izgledala danas ove snage kod pojedinaca velike, da li mogu odgovoriti tog dana. Neće moći niko odgovoriti, zato će gospodar svjetova sam sebi odgovoriti da ta vlast pripada samo njemu jedinom koji se pokorava. Zatim, plodovi vjerovanja u ovo Allaho te bareke vetala Prvo znači od plodova da smo saznali Allahu subhanahu wa ta'ala jedno od imena al jabbar u značenju koji je snažan, jak, velik, koji je iznad svih stvorenja, a to automatski upućuje da mu se niko od robova ne može približiti, primaći, osim njegovom subhanu wa ta'ala voljom. To je prva stvar, znači, da mu se od robova niko ne može primaći, niti približiti, osim njegovom subhanu wa ta'ala voljom. Mi znamo ko se približio Allahu te bareke ve ta'ala, jel? U noći mi rađ, ko? Muhammed Ali salatu wasalam, otišao tamo gdje nijedan melek nije došao i razgovarao sa gospodarom, gospodarom svjetova. Zatim drugo, stvorenja se ne mogu zauzimati za druge, osim njegovom subhanahu wa ta'ala voljom. Stvorenja ne mogu ništa kazivati niti pričati osim njegovom voljom. Habibi, ja večeras ne mogu pričati, ne mogu dizati ruke, ne mogu treptati, ne mogu ništa činiti od pokreta, osim njegovom subhanahu wa ta'ala voljom, kao što nije. Sve što radite, sve što činite, to sve njegovom voljom. Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, da on ne želi, da želi drugačije mi, drugačije ne bi postupali. To je iman ovo Allahu te bareke ime El Džaban. Treće, stvorenja nisu u stanju, stvorenja nisu u stanju nikakvu štetu nanijeti, niti kako dobro pribaviti. Osim njegovom te bareke ta'ala apsolutnom savršenom voljom čini što on subhanahu wa ta'ala hoće, daje što on hoće, uskraćuje ono što on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim, to je sve znači bilo od prve spoznaje El Džabar da prouzrokuje ili automatski se svata i razumijevaju ove tri stvari koje sam spomenuo. Drugo, Allah je taj koji je stvorenja primorao. Pazite, znači stvorenja je primorao, počinio na ono što on subhanahu wa ta'ala hoće u stvaranju u stvaranju. Da li te neko pitao kakav želiš biti? Gdje se želiš roditi? Kako želiš živjeti? Da li si imao znači, volju za to? Nisi imao volju za to. Da li si imao mogućnost za to? Nisi. Što znači da si došao njegovom te bareke vetala voljom na ovaj svijet. Da je on odlučio te stvori. Pa te znači učinio da budeš na Dunjaluku jedan od namjesnika Dunjaluka. Sve iz njegove te bareke vetala volje. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjavajući ovo u Kur'anu kaže Innama emruhu iza erade šaj'an an lehu kun fe Kada Allah te bareke wa ta'ala odluči nešto da učini, da bude, on samo kaže kun fe yakun. Znači nema da se savjetuje, da traži mišljenje nekoga, šta misliš, kako bilo, da li može, ko što mi radimo. Ne, gospodar sve to on odlučuje i on daje da se to sprovodi i on čini da se to dešava stvoritelj svega. Zato El Džebar, to je sve znači imena El Džebar. I niko znači nema pravo, niti ima mogućnosti, niti ima snage da pomisli da se može takvim naredbama ono suprotstaviti. Zatim poslije ovoga, Allah te bareke ta'ala na drugom mjestu kaže Allahi jebgun. Zar oni žele neku drugu vjeru mimo Allahove vjere? Znači mimo Islama, pa kaže وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ A njemu se pokoravaju, kaže, svi koji su na nebesima i na zemlji. Svi mu se pokoravaju, htjeli to ili ne. I njemu ćete se svi vratiti. Sve mu se pokorava, i što je na zemlji, i što je na nebesima, htjeli oni to ili ne. Znači imaju neki kosmički znakovi i ajeti koji svi moraju da, da se Allahu te barek vetala pokore u tome. E imaju neke šarijaske Allahu te barek vetala smjernice i volje koje traži od ljudi, znači u šarijetu obožavanje, e, pokoravanje, slijedženje, o kojem ćemo ko volja poslije govoriti. Zatim Allah te bareke je primorao, počinio stvorenja onome što on želi i što on subhanahu wa ta'ala hoće od naredbi i zabrana. Kako to? Pogledajte da bi shvatili, znači ovdje je jedna mesela gdje, su, gdje se pojavila sekta džaberije koji opisuju gospodara svjetova da je on taj koji je primorao stvorenja njihove postupke pa kažu da čovjek ne može činiti ništa, da je to s Allahovom voljom, njegovom snagom, njegovim kadrom određenjem, u smislu da nema svoje volje, da je to sve što Allah te barek vatala želi i hoće, a ti ne učestvuješ u tome nikad. Poput, kaže, poput lista na vjetru. Kada vjetar pune s jedne strane liste ne može znači, jel, suprostaviti tome, nego ga vjetar nosi lijevo, desno, gore, dole, hoće li pasti, neće podigni ga spustiti. Na, nema snage da se odupre, nikakve volje taj list, znači da kaže želim s gornje strane pasti ili s dolja, ne može se oduprijeti tome. I oni kažu da je čovjek poput lista na vjetru. Ili poput perke. Znači što je lagano, lebdi u zraku onako kako vjetar želi, okreći na koju stranu hoće. To je njihovo objeđenje, njihovo mišljenje. Međutim, mehli sunnet tako ne smatra. Niti može, nego mi potvrđujemo da Allah te barek ima svoju apsolutnu volju, univerzalnu volju, ali isto tako je podario nama tu djelimičnu volju, da odlučujemo da li želimo, da li ne želimo. Kako? Ovdje kažemo da Allah Đelšanu e, znači primorao, počinio stvorenja nad naredbe i na zabrane. U smislu kako? Allah Đelšanu je odredio šerijat, vjerozakon. Nikoga nije pitao da li se vi slažete s tim. Nije to demokratija današnja, jel? Hoćemo neki zakon, pa ti svoje, ja svoje i na kraju vidite gdje je dovelo. Znači, Allah Đelšanu je on odredio Subhanu wa ta'ala. Zna šta je najbolje za ljude. Zna ono što im najviše odgovara njihovoj prirodi, životu, jer je on stvoritelj nas. Poput čovjeka koji je izumio, jel ovaj ovdje laptop, on zna šta treba, kako treba dati upustvo, ako budeš se pridržavao tog upustva, to će da živi godinama inšala. Ako budeš nešto radio što nije u redu, što nije u skladu sa propisima, kako je on to sredio, to će da se pokvari. Allah Đelšanu zna nas, zna šta nam paše, šta nam odgovara i šta je najbolje za nas, a to je njegov šerijat, vjerozakon koji je objavio. Ali ga je on objavio i sačinio bez da je pitao bilo koga oko toga. Da li se neko slaže ili ne? Što znači da je on primorao čovječanstvo na taj vjerozakon s te strane. Nikoga nije pitao da li želiš, da li ne želiš. Ali ti ga je učinio obaveznim da ga slijediš. Učinio ti ga obaveznim. S druge strane, on je zadovoljan s tim da se to slijedi. A s druge strane nije zadovoljan sa onima koji to ne slijede. Allah nije zadovoljan ko odbije to. Ali ovdje dolazi znači do izražaja naša volja. Znači Allah je to obavezao, primorao čovječanstvo na taj vjerozakon, ali ovdje dolazi naša, naša volja, izražaj naše volje, da li ćemo mi to prihvatiti ili ne. Da li ćemo mi se odazvati njegovom pozivu ili ne. Da li ćemo slijediti poslanika ili ne? Iz njegove velike milosti prema svjetovima čovječanstvu, ne samo da je dao upustvo čovječanstvu Kur'an ili bilo koju svijetu knjigu koja je došla prije Kur'ana, tek tako, a da nije slovo poslanika koji će pojašnjavati taj Kur'an odnosno bilo koju drugu svijetu knjigu, da pojašnjava te propise, da ukazuje na Laha subhanahu wa ta'ala, poput Kur'ana i Muhammeda Ali salatu I svoje milosti je slavo poslanike, spuštao knjige, da bi opet bila uputa čovječanstvu. Što znači da je Allah Đelešanu priborao čovječanstvo ljude na nešto, ne bi obavezao sebe, odnosno ne bi propisao sebi da će spuštati knjige. Da će slati poslanike, ako su već ljudi podijeljeni, vjernici, nevjernici. Mislim, nema znači mudrosti u tome. To nije hikmet. Ali Allah te bareke je hikmet takav da je odredio te knjige i učinio ih obaveznim primorao sve ljude da slijede to, ali su ljudi ti koji se podvajaju ili glave okreću ili slijede, slijede toga. Allah suri Majde kada objašnjava jedan određeni dio propisa, na kraju kaže Inna Allahe jahkumu ma yurid. A Allah je taj koji propise određuje kako hoće. Znači nema pravo niko da propis određuje da nešto čini može, ne može, osim Allah subhanahu wa ta'ala. I on je taj, znači, koji propise određuje. Na nama je da se odazovemo tome, jer nam je obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže na drugom mjestu, šera'a lekum min ad-dini ma vasa bihi nuha uvaleze uhajna ilejke vama vasajna bihi Ibrahime, wa Musa, wa Isa, enaqimu dine, wa la te tefarreku fi. Kaže Allah te bareke ve ta'ala, ovo vam propisuje u vjeri ono što je propisao Nuhu alihi salam. I ono što je tebi, Muhammedu alaihissalatu wasalam, objavio, znači pogledajte kako gospodar svjetova objašnjava da su sve vjere, odnosno sve svete knjige koje su dolazile bila jedna vjera, jedan poziv i jedan Bog koji se obožavao svim tim svetim knjigama do poslanika sallallahu alaihi wasalam. Ona znači daje propise i objavljuje vjeru kao što je objavio, kao što je propisao Nuhu alaihi i tebi Muhammede što objavljuje što spušta i Ibrahimu alaihi selam i Musa'u i salam i Isa'u, sve je to jedna jedina vjera koja je kod Allah tebara priznata i nemojte se podvajati u njoj. Nemojte se podvajati, što znači da ti je dao volju da li ćeš ili nećeš, kaj nemojte se podvajati. Da je htio, znači da učini sve ljude na jednom, učinio bi gospodar sve to, jer je u moći. I ima apsolutnu tu snagu da sve ljude uputi ako hoće, što znači da nije nikoga onaj primorao na određen, određen postupak. Jer ono što pokazuje i dokazuje jeste da gospodar svjetova je slao i vjerovjesnike, ispuštao knjige i da su pojašnjavali i da su sljedbenici poslanika pojašnjavali, znači šehovi do danas i do i dana će se pojašnjavati i ljudi pozivati hoćeš prihvatiti ili nećeš prihvatiti. Znači, poziva i na lijep, mudar način. Zašto ako su ljudi već primorali nešto, zašto ćeš ih pozivati, zašto ćeš ih vraćati? Ako Allah te bare koji je tada primorao, jedan da budu vjernici, a jedan, jedan znači da ne budu vjernici. Što znači da je netačna tvrdnja i nikako nije prihvatljiva da Allah Đelešanuhu jednu skupinu činio vjernicima, jednu nevjernicima, odnosno da je primorao jednu skupinu da budu vjernici, vi ste samo vjernici, a vi ste nevjernici. Nego Allah Đelešanuhu kaže, pa pojašnjava, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ i reci istina dolazi samo od vašeg gospodara. Pogledajte nastavak. Istina dolazi samo od vašeg gospodara. Femen ša'e fel min. Ko bude htio, neka vjeruje. Ko bude htio, neka vjeruje, a u nastavku vomen ša'e fel Ako bude htio, neka ostane nevjernik. Neka bude nevjernik. što Allah Đelšanu pripisuje volju kome? Stvorenjima, da imaju učešće u tome da li će odabrati ili neće odabrati pravi put. Da li će slijediti tu istinu koja dolazi od gospodara svjetova ili će je ostaviti, znači i ostati, ostaviti, ostati u tminama zabude, kufra i nevjerstva. Zatim, još jasnije gospodar svjetova pojašnjava pa kaže وَنَفْسِمْ وَمَا سَوْوَاهَا koji je se dušom i stvoriteljem te duše koji je stvorit Pa kaže فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا koji je učinio to istoj duši, tom čovjeku, put istine i put zabude jasnim. Učinio je put jasan, zabude put istine. I poslije potvrđuje kako će ko šta odabrati. Pa kaže, kad efleha men zeka. Uspjeć onaj koji je očisti, koji je pročisti, ko bude htio da je pročisti, takav će uspjeti. Znači, ko bude imao želju da se trudi, da pročisti, da je očisti, da bude vjerni, da bude mu'mina ta duša, takav će uspjeti. A strada će, kaže, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا A strada će svaki onaj koji ne bude se trudio, koji ne bude htio, koji bude ostavio nju da, znači, luta na stramputici. Što vidimo jasno da gospodar svjetova ovdje daje volju i čini da su ljudi ti koji biraju hoće li ili neće pravi put. Učestvuju u tome. Jedne prilike e, še Sefer Al-Havali spominje o svojih šehova da su govorili kada su tumačili e, značenje Allahove te bareke volje i, i, volje čovječanstva ljudi, kaže desilo se da jedne prilike putovao jedan musliman za London i u tog putovanja sjedio je pored njega nevjernik na stolici i dok su putovali pita ga nevjernik kaže koliko je ostalo do, do slijetanja? Kaže još pogodok, jer mu si u ruke, još jedan sat inšala. <laughs> rekao je Kaže on, šta se rekao inšala? Šta to znači kako boda, kad je sat vremena? A kad je to običaj, svakog muslimana običaj kaj je inšala, jel? Čvrsto vjeruje u to da nema ništa bez Allahove odredbe i kadra određenja, a je, kaže on što će to inšala, počeo sam, kaže imamo avion, imamo pilota, ima tu jeli gorivo i sve i imamo ono već određeno precizno vrijeme za koliko, je, koliko taj lijet traje. Dva, dva i pol sata, tri i to je to. Nema što to govoriš ništa, sve imamo. <laughs> Kaže on, žabaka musliman opet vjeruje da Allah taj koji odlučuje, mijenja, da u njegovoj znači ruci konačna odluka. Biva kako on te bare kao je tala hoće. I kad je pokušao sam ga nisam uspio. I kada smo se približili sletanju, kada Allah je dao, kaže da javljaju, ne može se znači sletjeti, ima oblačnost, neka, neka, znači smetnja neka bila, da nisu mogli sletjeti. I kaže, onaj, čuje se sada gdje avion se zapučuje, kažu ide prema Parizu i kaže ja odmah pokušam kad njega pitati, kaže a koliko ima do Pariza? <laughs> kaže ovaj, ne znam, nekoliko sati kaj, <laughs> Shvatio je, kaže, iz toga da ipak to, mislim, to je postoji nevjernik čovjek, ali kad je shvatio našto sam ja njemu to vrijeme pokušao pojazda. mi imamo određenu volju, imamo znači ciljeve, imamo sve živo što smo mi isplanirali, ali Allah je taj koji odlučuje, sve je to ispod Allahove volje. Zašto? Zašto je shvatio? Zato što kaže Allah Đelšanu u Kur'anu, in huwa illa zikru lil Zaista je ovo opomena Kur'an svim svjetovima. Pa zatim kaže gospodar svjetova, limen ša'e minkum ej Ko bude htio od vas, na ustraje da bude na pravom putu. Opomena je Kur'an svim svjetovima onima koji hoće od vas, koji žele od vas da ustraje da budu na pravom putu. Ne koji su primorani, nego ko želi od vas. Pa zatim kaže وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ A vi ništa nećete želiti, ništa nećete htjeti, a da to Allah ne želi. Pazite, znači, Ovdje je e, potvrđeno da mi imamo djelimičnu odluku, želju, nije znači htjenje. Međutim, Allah te je iznad svega toga, da je to njegova univerzalna odluka i želja da on što hoće to biva. Jer on kao stvoritelj znate šta ćeš, mi smo radili ime El Alim, jel? Allah te zna šta je bilo zna šta će biti, zna šta se dešava, ono što nije bilo, kada bilo, kako bi bilo. Znači zna svaku završnicu svakog od nas. I znate kakav si. I zato oni koji kažu, e, kada budu bačeni u džehene, da nam se vratiti, da uradimo kako dobro djelo, kaže gospodar sve i kada bi se vratili, ponovo bi ostale na i staroj priči na stramputice. Znao gospodar, znači oni u tom trenutku kada vide azab, kazuju i to, o Bože, izbavi nas se, vratimo da uradimo kakvo dobro djelo. A kaj kada bi ih vratili, kaže, oni bi se ponovo na dunjalku vratili strastima i sliđim. Što Allah zna kakav si, zna tvoju dušu, zna tvoje odluke, zna tvoje nijete. I zato se ništa dešava bez njegove univerzalne volje. Ali je tebi dao zato kada je stvorio sve duše, upitao Elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar, svih vas, sve duše, znači kada su bile okupljene, sakupljene, sve su kazale Belan. Gospodaru, mi svjedočimo da ti naš gospodar. I to će biti dokaz za duše na sudnjem danu. Jer kad su došle na dunjalu, kad se spojile sa tijelima, porekle su ono što su obećali gospodaru svjetova. Što izazov je došao u dunjalu, pote iskušenja, jel? I zatim su porekli ono što su gospodaru svjetova obećali. A gospodar je znao šta će one učiniti. Zato je uzeo to bude svjetog za njim na sudnjem danu ili protiv njih, da li su se pridržavali onog obećanja koje su dale gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim Mala subhanahu wa kaže أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ lahadan نَاسَ جَمِيعًا Kaže, za nije vjernicima jasno da Allah kada bi htio bi ljude uputio. Ovo je ajet vjernicima danas. Znači, zar im nije jasno? Kada bi Allah htio bi to uradio, on je kadar to da učini, ali Allah Đelešanu ne primorava sve ljude kako mu ljudi pripisuju, da je on primorao ljude ko će biti vjernik, ko će biti nevjernik. Znači da je istina da je Allah Đelešanu onda primorao da sve ljudi budu vjernici, zato što Allah Đelešanu šta? Voli vjernike. I sa vjernicima je zadovoljan i takve će nagraditi. Allah ne, e, ne voli nevjernike, poricatelja. Njih ne voli, on njih prezire, mrzi, za njih će pripremiti kazu koja je već pripremljena i gdje će ih baciti, gdje će vječno biti kažnjavan. Takve ne voli. I zato je dužnost vjerniku da voli vjernika da mrzi, da mrzi nevjernike, Allahove neprijatelje. To je dio imana. Zatim kaže Allah Đelešanu na drugom mjestu وَلَوْ شِئْنَا لَأْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا A kada bi mi htjeli svakoj duši bi dali hidajet uputu. Sve bi dušu uputili. Da Allah hoće, da hoće da primora nekoga na nešto bi to učinio, ali ne, njegov hikmet, njegova mudrost jeste stvaranje ljudi i čovječanstva, život na dunjalu, mijenjanje, slanje poslanika, izaslanika, spuštanje knjiga, uputa. To je sve iz njegove mudrosti, hikmeta. Gdje mi nemamo, znači, o, pravo da pitamo zašto gospodaru tako. To nema. Zašto? Zato što kaže gospodar svjetova La yuselu amma Allah ne pita se zašto to čini i zašto to radi. A on će biti se pitan, zašto si to radi, zašto nisi odazvao, zašto si slijedio strasti, zašto, zašto nisi slijedio poslanika sallahu alihi wasallam, zašto nisi bio od onih koji klanjaju, zašto si znači, bio takav kakav, svi će biti pitani. I ne samo znači, ljudi, nego će biti pitani i poslanici. I oni će biti pitani, svi će biti pitani, nema izuzetaka. Samo se Allah ne pita zašto i kako. I on stvoritelj. Znam se direktora da upitaš on, tada sam demokrate svašta dozvoljava. ja. Pa <laughs> Međutim, znači, direktor koji je ono glavni prijesednik neke stvari ne odgovara, niti ima neko pravo da mu postavlja, to je njegova konačna odluka. Onaj kad je dao zeleno svjetlo za napad, da niko nije pitao zašto kako. Posle, on kad kraje, to je tako. Međutim, gospodina svjetova nikoga nema pravo pitati zašto je odlučio, zašto je to učinio, zašto se ovako dešava, nego se sve vraća na njegovo, znači ime El Hakim, koji je znači mudar, koji, je, e, koji posjeduje e, svu mudrost i koji to radi isključivo iz potpune, potpune mudrosti. Iz vrhunca mudrosti gospoda svjetova to čini. To samo njemu dolu i on zna zbog čega i kako. Ali smo mi tu na iskušenju, na ispitu, ovaj dunjavki ispit. Da li ćeš povjerati, da li niješ povjerati, da li ćeš se odazvati, da li niješ se odazvati. I nemaš pravo da kažeš, e, eh, da je Allah htio ja bio takav. Allah Đelšanu nije ti ostavio tek tako. Poput danas kad te pita šta si ručao, šta si dočkao, šta si večerao, ti ćeš me pogledati sve. Kako, kako je došao taj metak u tvoju kuću? Kako ste namirnice dospjele? Pa kao otac radi, majka radi, neko radi, komšija donio rođak. Znači sve ima sebebe, uzroke. Neko se aktivirao, neko radio, neko zaradio, neko donio, neko napravio i na kraju si to, alhamdulillah, pojavio. pojao. Što znači da sve to ima uzrok. A kad ti kažem, ostani ti, tvoja porodca, tvoj roditelj, čekajte da kad će vam pasti s neba u kuću da jedete, da li bi to prihvatilo? Da li bi to prihvatilo? Da ćemo kazati, vi ste preselili, crkli ste, Allah tako htio. Ne, tada će se pobunti, i kazati, ma ne, mi moramo raditi, moramo ustati, mi moramo napraviti, moramo popiti, donijeti čašu vode ili čaj, kafa, sve to moramo da se aktiviramo, da to prinesemo, sjedimo i napravimo. A kad kažemo klanjaj, obožavaj, postio, ne, kaže Allah što hoće ovakav da ja nikakav jesam. Laže i sam sebi, jer su ovo dokaz, znači da mu dokažeš da on nije uzeo za esbabe, a kad uzme za esbabe, za uzroke, tek tada možeš očekivati, jel, i uspije na ahiretu na ahiretu. Zato čovjek ne može to tako da prihvati kao kad su doveli pred Omera radi Alanu, čovjeka koji je bio kradljivac, pa su mu htjeli ruku osjeći, pa kažu on, ne halifa, zašto? Pa Allah odredi da ja ukradim. Kaže, kako Allah odredi da ti ukradeš, kao on je odredi da ti osjećamo ruku, pruži ruku. Odgovorio mu kadrom, nakon kako on shvata i razumije. Allah ti to evo da i ovo ti odredio isto, znači sad pustimo da ne ideš, isto. <clears throat> Kakva je razlika između ovih svojstava osobina koje posjedi gospodar e, Allah te ove moći, sile, snage i koje posjeduju ljudi? Prije svega kada se odnosi na Allah, ona je savršenstvo i ona je dolikuje samo da se gospodar svjetova opis, opiše sa imenima El Aziz, znači u smislu njegovog značenja jačine, El Džebar, El Mutekepir. A kada se odnosi na svojstva, ona je znači negativna, pokuđena, nije pohvala, nije u kojem slučaju da se čak znači učenjaci zabranjuju ove osobine da se njima e, vijenik opiše ili da ima takve osobine pri sebi. Zbog čega? Zato što to ne dolikuje a gospodar sveta njemu toliko da je on silan, da je on gord. Zbog čega? Zato što je on porazio sve vladare. Sve je primorao na ono što on subhanahu wa ta'ala želi i što hoće. Dok mi, znači, ne možemo se uzlizati jedni iznad drugi i tlačiti jedne druge i nepravdu činiti jedni drugima. To nam nikako nije dozvoljeno. Zašto? Zato što mi u, biti, mi imamo maj, e, osobine. Jer nas zijeti jedna mala mušica, jedan mrav, jedan komarac, sve to što je sičušno, tako malo nas to je zijeti, mi strahujemo od toga, miš i slične stvari, mi imamo, znači, a kako ćeš onda takav, kakav jesi, takav manjka u svojim osobinama, da se okitiš ovim velikim, velikim osobinama. I tako da ko, ko se god okiti nekom od ovih osobina, nije mu, znači, nije mu dobar završetak, jer svi poslanici koji su dolazili kudili su kod svog naroda te određene osobine. Pogledajmo što je kazao Hud Ali Isra kada je došao svom narodu. Ukazao je prvo da to znači osobina ne dolikuje vjerniku, zatim kakva je završnica onoga koji bude okićen sa tom osobinom da je silnik na zemlji, da je oholnik na zemlji. Kaže Allah Đelešanuhu, iza bataštum bataštum A kada kaže kažavate, kažavate silnički džabarin, opisuje ih. Mala silnika koji kažnjavaju na ovakav način. Puno ih ima. Zatim kaže, فَتَّقُ wa ati'un. Bojte se Allah te bareke i budite njemu pokorni. Vrate se, shvatite da to što radite, to nije ispravno, nije prihvatljivo. Ne može to biti osobina vjernika. Zatim vodi jedan dijalog s njima, pa zatim kaže, Inni ahafu alikum azabe jevmin azim. Ja se zaista za vas bojim i strahujem da ćete okusti strašnu patnju na velikom danu. Zna gdje vodi ta osobina, da je to propast i dunjaluka i ahireta. Pa se plaši hud za narod svoj, da će i ta osobina odvesti u propast. I na kraju završava, gospodar svjetova popisuje taj narod koji je opisan bio da su bili džabarin, silnički narod, pa kaže وَتِلْكَ ad... To je, kaže narod Adam. Džehedu bi ajati rabbihi wa asav rusulehu wa tebevu emre kulli džabarin anin. Kaj to je narod Adam, koji su poricali Allahove ajete koji su im dolazili. Silili se i nad poslanikom i ajetima i svemu tome, pa kaže nisu slijedili poslanike koji su im dolazili. Bili su nepokorni svojim poslanicima i zaslanicima, a slijedili su svakog silnika svakog džepara, kaže Allah i onoga koji nađija. Takvi su slijedili. Što znači rezultat Takvi osobina vodi u propast. I zašto? Zato što mi uzmao pouke iskazivanja prijašnjim narodima. I vidimo kako završavaju takvi. Zato treba se čovjek čuva i ne smije sebi dozvoliti takvu stvar. S druge strane, onaj koji iz dana u dan sebi dozvoljava da bude u takvim osobinama, u takvim osobinama da se okiti, takvo srce će Allah Đelešanu zapečetiti. Takvo srce više neće moći da osjeti e, rečenice upute ili riječi upute i riječi zablude. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ A kaže Allah Đelešanu će zapečeti svako srce, svakog e, mutekebira, oholnika i džebara silnika. Onaj koji se oholi i koji se sili na dunjalku, bojati se i strahovati za njega, da mu neće biti srce zapečećeno. A koliko danas ima takvi? Kada pričaš, kada ga pozivaš, kada mu pojašnjavaš kako se sili, kako se oholi, kako znači, pokušava da istinu sa kojom dolaziš, da omalažavi ili da je e, na bilo koji način povrijedi, uvrijedi, a isto tako je nosioca te istine koji pojašnjava. Koliko ih danas ima? I za sve njih je, znači čovjek treba da strahuje kakva će završnica biti njim. Ali Allah te bare kao ta otvara vrata te obe. I to je radosna vijest. Za sve njih, za sve nas. Do onog trenutka kada duša krene da izađe. I svi imaju šansu da se pokaju i da se vrate. Imaju primjer u Sadamu. Danas znači jedan od nasilničkih vladara koji je živio. Za koju golema znači, u jednom periodu čak su ga protekfirili, smatrali ga nevjernikom. Zbog toga, zbog drugih stvari koje je činio, zbog njegove stranke, ideje na koje je zasnovan. Ali Allah Đelešanu pred kraj njegovog života je učinio da čovjek puno čini istikvar u zatvoru, da je te dane u zatvoru klanjao, oni koji su bili očevici, da je puno učio Kur'an i na kraju kada su ga izveli da ga objese, izgovori šehadet, zadnje riječ su mu bile šehadet i preseli na to Allahu A zamislite njegovog života, šta je sve uradio, šta je činio muslimanima, kakav je bio razvatnik, kakav je bio tagut, punom riječi. Na kraju Allah oni što su neprijatelji htjeli još veću sramotu za njega, a to je sramota za muslimane, čit, čitavog svijeta da je Uh, obješena dan Kurban Bajram. Allah. Dan Kurban Bajram. Ali ovaj izgovorio šehadet, taj šehadet, poslanik sa sve, kaže, čije riječi budu zadnje riječi, la ilaha ila u Mi ne možemo ulaziti tu, u to srce, je li ovako? Znači, mi vanštino osudimo. I to je danas ono što su učenjaci kazali. Ali je primjer Subhanu. Primjer, znači, a i nada s druge strane svakom onom koga zavede Dunjaluk i ljepote Dunjaluka, da može se povratiti Međutim, nikada ne zna kada će preseliti i na čemu će preseliti. On je preselio na čemu je, na čemu je preselio. Zatim Allah te bareke prijeti svim nasilnicima i svim oholnicima žestokom patnjom na ahiretu. Svim nasilnicima i svim oholnicima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْتَفْتَهُ وَهَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Kaže, i poslanici su doveli i pomoć tražili gospodara svjetova, pomozi, pa su, kaže, stradali svi silnici. I sve i nađije, sve i gospodar sve to uništio. Zatim kaže gospodar, min varaihi džahennemu wa yusqa min sadid. A kaže, nije ono što očekuje jeste džahennem. gdje će biti pojeni sa strašnom tekućinom. Strašnom tekućinom. Džehennemskom tekućinom. Kakva je tekućina? يتجرأه ولا ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت Kao on će pokušati da proždre, da proguta to, ali neće moći. Dolazit će mu, kaže, smrt sa svih strana, sa svih strana. Ali kaže, smrti neće okusiti. Znači te kazne, te patnje koliko će biti žedni, koliko će iščekivati neku pomoć, neku kap, kapicu da im padne u usta, a kada im ta kapica dođe, to će biti još veća propast, još veća kazna za njih. Jer neće biti u stanju da progutaju. Pa će priželjkivati tu smrt koja će dolaziti sa svih strana, ali neće moći preseliti. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ A iza svega toga još žešća i još strašnija patnja ih čeka. Allah. To su svima onima koji, koji su se bili bizali na poslanike, na ono sa čim su dolazili. I Allah Đelšani opisuje na početku pa kaže Kullu džabbarin anid. Svaki je uništen silnik i nađija. Kad su poslanici doveli i tražili pomoć gospodara, Allah šalje pomoć i uništava takvi. I kako će biti kazna? Pogledajte kakva je završnica na hiretu, na hiretu za takve. Da je komentarisao ovaj ajet Imam Kurtubi, navodi jednu priču, jednu predaju koju je zabilježio, Al-Mavredi u svojoj knjizi Edebu Dunja Vedin, gdje kaže za Velida ibn Jezida ibn Abdil Melika da je jedne prilike uzeo Kur'an i otvorio ovako. I ono što je otvorio bio ovaj kuranski ajet وَاسْتَفْتَهُ وَهَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ I kaže, izaslanici su tražili pomoć, pa su stradali svi nasilnici, svi, sve inađije. pa se kaže, razljutio. Žestoko se razljutio. I onda je izgovorio nekoliko stihova gdje kaže Zar prijetiš svakom i nađi i svakom silniku? Onda kaže Feha ene Ja sam, kaže, taj koji je džabar, koji je anid. Ja sam taj silnik, ja sam taj nađija, evo me, učini nešto sa mnom. Pa je počeo cijepati Kur'an počeo cijepati Kur'an, kada je pocijepao Kur'an, kaže poslije toga i Iza džite rabbeke jevme hašri fekul, a kad budeš došao gospodaru svjetova na dan okupljanja, pa kaže ti tada reci, kaže gospodaru moj, pocijepao moje velite. Pogledajte te sile, oholosti, da se ne boje Allahove kazne. Allah te barek će na sudnjem danu zemlju Poput ljeba. Zašto to što kaže poslanik sallahu alihi wa sallam tekunu erdu al kijameti hubzata wahida. Na sudnjem dan će, kaže, zemlja biti e, poput ljeba u ruci gospodara svjetova, koju će prevrtati kako on bude htio. Kaj poput nekog od vas koji ide na putovanje i uzme svoj hljeb i prevrće ruci kako kako on Zatim kaže, pripremljena je ta ista zemlja da se ugosti stanovnici dženneta. Ovdje šerh ima znači, komentar učenjaka gdje kažu u smislu znači, da će od toga, od te zemlje opusti jesti svi oni koji krenu sa mašara da uđu u džennet. Neki kažu nakon ulaska, neki govore prije ulaska i ovo je ispravnije, znači prije ulaska će opusti tu zemlju koju ona te barek pripremio svojom rukom da ugosti, da ugosti stanovnike, stanovnike i zato na kraju samo još da je poslanica Allah wa sallam često i puno učio o na ruku i na seži gdje spominje znači, ove osobine gospodara svjetova, pa kaže uh, jedan od ashaba, Auf ibn Malka gdje sam sa poslanikom jednu noć, pa je otpočeo, kaže, nama za prvo nekad proučio suru bekaru. tako dugo počeo na ruku, zadržavajući se na ruku, koliko se zadržao na kijan, gdje je proučio, kaže, posle toga, dovu subhana, zil džabaruti vel malakuti vel kibrijaj vel azame neka je uzvišen i slavljen onaj koji posjeduje, koji je gospodar svake moći, svake moći, svake vlasti, svake dike, svakog ponosa i svake veličine. Kad zatim se vratio, zadržao se na ruku koliko je bio na, na kijamu, zatim odšao na sežu gdje je ponovo se zadržao koliko je bio na kijamu, gdje je proučio istu tu, istu tu dovu. Što znači da se ova tabarka ta veliča ovim velikim svojstvama, velikim osobinama koje mi treba naše namaze ukratiti. Bilo je još nekih stvari koje smo htjeli kazati, međutim vrijeme nije dozvolio. Molimo Mata da tada da u Kabulu sada popiše da nam podane se koristimo od ovih, od ovih predavanja, mi naši, oni koji budu slušali Subhanika, Allahom, Hamdika, i Imahom,